Marami na tayong naririnig na kwento tungkol sa mga bahay na may umiiral na kwentong kababalaghan. Minsan pa nga'y ang mismong nakatira na ang aalis. May wasan lamang ang hilakbo na nararamdaman nila. Ngunit paano kung kayo ay ang maging caretaker ng isang bahay na may mga nakatirang kaluluwa? Magtatagal ba kayo dito o tuluyan ninyong ititigil ang pagbabantay kahit na ito lamang ang natatangin ninyong hanap buhay. Pakinggan natin ang kwento na pinadala ng ating letter sender. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay magandang gabi po. Sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Ako po si Matthew, 20 years old at kasalukuyang Naninirahan sa isang probinsya. Nag-iisang anak lamang po ako ng aking magulang at dahil masela ng naging pagbubuntis ni nanay kaya't hindi na ako nasundan pa. Kapwa caretaker ng isang bahay ang aking mga magulang. Kasakasama po nila ako sa pagbabantay at sinasahuran din ako ng may-ari ng bahay kagaya nila nanay at tatay. Gamay ko na rin naman ang gagawin dahil bukod sa pagbabantay ay minimintin na namin ang kaayusan noon. Malaki ang bahay na yon, Papa Dudut. Meron po itong balkonahe, sala, malawak na kusina, dining area, laundry area, maid's quarter, attic at ang mga kwarto ay matatagpuan sa ikalawang palapag. Papadudot ang bahay na yon ay pagmamayari ng mayamang mag-asawa na sina Don Pamphilo at Doña Elisa. Hindi nila tunay na mga pangalan. Natatandaan ko pa kung paanong naging caretaker noon sina nanay at tatay. Dati pong nananarbahuhan bilang kasambahay si nanay sa bahay na yon. Personal na tagapagbantay siya ng mga anak ng mag-asawa. Minsan ay nagluluto siya ngunit kapag wala siya sa kusina ay nasa garden siya ng donya at nagdidilig ng mga halaman nito. Si Papa naman ay isa sa mga tagapagbantay sa mga alaga nilang hayop na matatagpuan sa malawak na lupa na pagmamay-ari din ng mag-asawa. Mayaman ng mag-asawa papadudot dahil nanggaling din naman sila sa may sinabing pamilya. Ang bahay nga na binabantayan namin ay minana pa ni Don Pamphilo sa kanyang mga magulang na kapwa nasa ibang bansa na kasama ang kanilang mga kapatid. Tumungo ang mga yon doon para kalimutan ang masalimuot na trahedyang nangyari sa bunsong kapatid ng Don at sa kambal na anak nito nang maaksidente sa isang kalsada lula ng kanilang sariling sasakyan. Minsan na kasing nanirahan ng mga yon sa naturang bahay at sa tuwing makikita raw ng nanay ng Don ang mga larawan ng anak at ng apo niyang kambal ay bumabalik sa kanyang isipan ang mga nakaraan. At ayon pa nga sa kwento ang tanging nakaligtas daw ay ang asawa nito na pagkatapos ng aksidente ay naging malubha din ang kalagayan at hindi nagtagal ay binawian din ang buhay. Simula noon ay umugong ang mga kwentong kababalaghan sa bahay sa tuwing sasapit daw ang gabi at mapapadaan ang mga taga sa amin sa bahay na yon ay may nakikita silang figura ng babaeng tila nakasuot ng isang bestida. At minsan daw ay nakakarinig sila ng mga batang naghahagikikan. Sinabing yon daw ang kapatid ng Don at ang kambal na anak nito. Pinabulaan na naman ito ng mag-asawa at maging ng kanilang mga kasambahay. Kasama na si nanay Ni minsan daw ay hindi naman sila nakaramdam ng kung anuman sa bahay kaya't ang lahat ng kwentong kumakalat ay nananatiling haka-haka o chismis lamang. Babait ang mag-asawa papadudot at itinuturing nila ang kanilang bawat kasambahay na tila ba tunay nilang kadugo. Madalas akong dinadala ni nanay sa bahay na yon kaya't halos Nakabisado ko na rin ang ugali ng Don at Donya. Minsan nga'y sinasama pa ako ni Don Pamphilo. Sa kanilang malawak na lupain para ipakita ang mga alaga niyang kalabaw, kambing, kabayo at iba pa. Wala kasi silang anak na lalaki kaya ako ang madalas niyang kinagigiliwan. Minsan nga'y nagbiru pa ang Don, naaampunin na lamang daw ako. Pag-aaralin at ibibigay ang lahat ng gusto ko. Ngunit syempre hindi pumayag sina nanay at tatay kahit na pabiru yun. Ay alam namin kung papayag ang aking mga magulang ay walang pagdadalawang isip nilang idadaan sa legal na proseso ang pag-aampon sa akin. Bukod pa roon ay nag-iisang anak lamang ako ng aking mga magulang. Papadudo tatlong babae ang anak nila Don Pamphilo at Donya Elisa. Ang panganay ay si Ate Janice, si Ate Jasmine ang pangalawa at ang bunso naman ay si Jana. Anim na taon ang pagitan ng edad namin ni Jana. Siya ay siyam na taong gulang habang ako naman ay labing lima noon. Papadudod siya yung klase ng bata na medyo mahina ang resistensya at madalas magkasakit kaya naman ganoon na lamang ang pag-aalaga at pag-iingat na ginagawa sa kanya ng kanyang mga kapatid at magulang. Hindi siya pwedeng mapagod ng sobra dahil meron siyang hika. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit mabilis siyang hapuin. Noon ay madalas kaming naglalaro sa kanilang farm ngunit nang mapansin ng bunso na si Jana na napapalapit sa akin ang kanyang ama ay hindi may kakaila na minsan ay nakaramdam siya ng selo sa akin. Marahil ay dahil na rin yon sa pabirong pagsasabi ng mga magulang niya. Partikular na ang doon na ampunin ako. Gaya na lamang nang nangyari isang hapon. Inaya ako nila ate Janice at ate Jasmine na sumali sa paglalaro nila ng tagu taguan Ngunit pinigilan ito ni Jana. Huwag ka nang sumali sa amin Kuya Matthew. Hindi ka naman namin kaano-ano eh. Ang sabi nito at madidinig ang galit sa kanyang tono. Diyan na bunso, huwag kang ganyan kay Matthew. Isasali pa rin natin siya sa ating laro. Saway naman ni ate Janice. Okay lang po ate Janice, babalik na lang po ako sa bahay para tumulong kay inay, ang sabi ko naman. Amo pa rin sila ng aking mga magulang papadudot. Kahit na malapit kami sa isa't isa ay kailangan pa rin na sumunod ako sa kanila. Dahan-dahan ako naglakad palayo sa kanila para bumalik ng bahay at tumulong na lamang kay nanay nang marinig kong nagsalita ang isa sa mga magkakapatid. Ikaw talaga Jana? Hindi ka dapat ganun kay Matthew. Tila galit na sabi ni ate Jasmine. Nakatalikod na ako noon mula sa kanila nang marinig ko ang pangangaral nila sa bunsong kapatid. Oo nga bunso, bakit ba gano'n na lamang ang inis mo kay Matthew? Madalas ko kasing napapansin yun eh, tanong pa ni ate Janice. Binagalan ko pa ng husto ang aking paglalakad para marinig ang sagot ni Jana sa tanong na yon kahit na alam ko naman ang dahilan. Gusto ko lang ng kumpirmasyon. Paano ba naman kasi ate Janice? Parang mahal na mahal siya ni daddy at palagi siyang kasama nito samantalang ako. Binitin nito ang pagsasalita at saka nagpatuloy. Eh samantalang ako parang hindi mahal ni daddy. Pagpapatuloy pa nito. Papadudot doon ko na pagtanto na baka masakit kay Jana bilang bunsong anak na nakikita niya akong sobrang malapit sa kanilang ama samantalang sa kanya ay bibihira lamang ang oras na nilalaan nito. Nagpatuloy ang pag-uusap habang nakatalikod ako sa kanila at mataman pa rin nakikinig sa mga susunod pang hinaing na sasabihin ni Jana. Bunso, hindi mo dapat iniisip yan. Dinig kong sabi pa ni Ate Jasmine. Oo nga, segunda pa ni Ate Janice. Mahal tayong tatlo ni Daddy at tayo ang kanyang tres Marias. Gusto rin ni Daddy si Matthew dahil nananarbahuan sila sa atin. Isa pa, mabait na bata si Kuya Matthew mo. Hindi ba nga inaalagaan eh, tayo ni Yaya Mildred? O hindi ba nanay ni Kuya Matthew mo yon? Pero hindi naman siya nagsiselo sa atin na tayo ang inaalagaan ng nanay Mildred niya imbis na siya. Dagdag pa nito. Basta ate, ayoko nang ganun. Gusto ko ay tayo lang ang mahal nila daddy at mami. Tila galit pa ang sabi nito. Matapos ng pag-uusap nilang yon ay nagpatuloy ako sa paglalakad palayo sa kanila papadudot. Naikwento ko yon kay nanay at tatay kaya naman pinayuhan nila akong dumistansya muna kay Don Pamphilo. Iniisip nilang hindi nga maganda na maramdaman ni Jana ang selos sa akin. Lalo pat katukatulong lang kami sa kanilang bahay. At ginawa ko na nga ang naging suhestyon ng aking mga magulang. Simula noon papadudot ay napunta na lamang ako sa bahay ng Don at Donya kapag kailangan ako ni nanay. Matthew, napapansin ko na parang hindi ka na yata napunta sa bahay nila Don Pamphilo ah. Ang sabi sa akin ng kaibigan kong si Deo isang hapon. Inakyat namin noon ang may di kataasang burol para manirador ng ibon. Ah oo, nilimitahan muna ni nanay at tatay ang pagpunta-punta ko doon, tugon ko. E bakit naman? Nagtatakang tanong nito. Kasi nagsiselos yung bunsong anak nila sa akin, paliwanag ko. Ha? E anong ibig mong sabihin? Muli niya pang tanong. Nagsiselo siya kasi laging sinasabi sa akin ni Don Pamphilo na kung pwede ba raw nila akong amponin at ituring na anak. At nang minsang maglaro kami kasama si Jana, at ang mga ate niya ay doon ko nalaman na wala palang oras na nailalaan ang kanyang ama sa kanya lalo na't kung gusto nitong makipaglaro mahabang litanya ko sabay pikit ng isa kong mata. Hinigit ko ang goma ng tirador na hawak ko at nang bitawang ko yon ay tumama lamang ang bala nitong bato sa isang matayog na puno. Ganon? Bakit naman siya magsiselos? Ayaw niya ba noon? Magkakaroon siya ng kapatid na lalaki at ang ibig sabihin ay may kuya na siya, hindi ba? Katwiran pa ni Deo. E syempre hindi niya maiisip yun. Bata pa yun at saka natural sa kanya ang magselos. Dahil pakaramdam niya, yung pagmamahal na dapat ibinibigay sa kanya ng daddy niya ay napupunta sa akin. Balik na paliwanag ko kay Deo. Bakit kaya kapag mayaman parang masasama ang ugali no? Tanong pa ni Deo. Hindi naman lahat. Ibahin mo ang don at donya. Mababait sila. Hindi matapobre at higit sa lahat ay tinuturing ng kapamilya si nanay at tatay at ang iba pang mga nananarbahuhan sa kanila. Paliwanag ko. Pero bakit yung bunsong anak nila masama ang ugali? Napakamot na lamang ako sa tanong na yon ni Deo. Ang kulit mo naman Deo. Basta Bata pa nga kasi si Jana, hindi niya pa alam yon at saka uulitin ko. Natural lang ang magselos dahil magulang niya yon. Malinaw na ba? Paliwanag ko pa ulit. Nagtawa na lamang si Deo sa huli kong sinabi na yon. Papadudot lumipas sa mga araw na ganon ang naging setup ko. Magpupunta lamang ako sa bahay ng mga amo nila nanay at tatay sa tuwing kakailanganin nila ako. Buong tapang din na ikinekwento ni tatay sa Don ang nararamdaman ng kanilang bunsong anak. At pagkatapos noon ay napansin daw nila ni nanay na nagbigay na ng atensyon ang Don dito. Hanggang sa isang araw ay ipinatawag ni na Don Pamphilo at Donya Elisa ang lahat ng nananarbahuhan sa kanila magmula sa mga katulong sa bahay hanggang sa mga tagapangalaga ng mga hayop nila sa farm. Isinama ako noon ni nanay at tatay para bang isang meeting di abanse yon at may mahalagang sasabihin ang doon. Naroon kami sa isang bahagi ng malawak nilang lupain. Papalubog na ang araw na mga oras na yon at malakas ang hangin kaya't nagdulot po ito ng lamig sa kahit na sino. Nang tapunan ko ng tingin ng nanay ay napahima siya ng kanyang braso dahil sa lamig ng hangin. Inintay lang ng doon na makompleto ang lahat bago ito nagsimulang mag-anunsyo. Narito na ba ang lahat? Malumanay na tanong nito. Katabi niya ang kanyang asawa habang ang anak na bunso nito ay nakayapos sa kanyang kaliwang braso. Pansin ko ang panganga lumata ni Jana na parang kagagaling lamang sa sakit. Bukod doon ay maputla ito. Tuyong-tuyo ang labi at parang hinahapo. Sila ate Janice at ate Jasmine naman ay katabi ni Doña Elisa na nasa bandang kanan. Binilang ni tatay ang mga trabahador at saka nagsalita. Kompleto na po Don Pamphilo ang sabi nito. Salamat Ramon, tugon naman ni Don kay tatay. Nagpatawag ako ng pagpupulong dahil meron lamang kong iaanunsyo sa inyo. Ang sabi nito sa katumingin sa kanyang asawa. Nang tumango ang Donya ay muli siya nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Nais kong ipaalam sa inyong lahat na sa susunod na linggo ay huling araw na ninyo. Pagkatapos sabihin nyo ng doon ay umugong ang bulong-bulungan sa lahat ng naninilbihan sa kanila. Tiningnan ko ang ekspresyon ng mga kasamahan nila nanay at tatay at nanaig sa kanilang mukha ang lungkot at pagkadismaya maging sa aking mga magulang. Siyempre sino ba naman ang matutuwa sa nalalapit na pagkawala nila ng trabaho? Itinaas ni Mang Nestor ang kanyang kamay at saka nagsalita. 60 anyos na ito, payat ang pangangatawan at puro puti na ang kanyang buhok. Isa sa mga kasakasama ni tatay na mag-alaga ng hayo. Eh Don Pamphilo, maaari po ba naming malaman ang kadahilanan? Tanong nito. Tumikhim ang doon bago ito sumagot sa tanong ni Mang Nestor. Lahat ng ari-arian na meron kami ay amin ang ipagbibili. Maliban sa aming bahay na magsisilbing bahay bakasyon na namin, kung sakaling uuwi kaming muli ng Pilipinas. Maninirahan na kasi kami sa ibang bansa kasama ang aking mga kapatid at iba pang mga kaanak, sagot nito. Hindi naman ho kaya't uh, parang napakabilis ng pangyayari Tanong pa ni Aling Mila, isa sa mga pinakamatandang kasambahay nila. Aling Mila at ganoon na rin po sa lahat. Mahirap din sa amin na humantong sa ganitong desisyon ngunit may mga bagay lamang kami na kailangang asikasuhin at pagtuunan ng pansin. Sagot naman ni Donya Elisa. Hayaan nyo at lahat kayo'y matatanggap ang pinakahuling sahod ninyo at sosobrahan namin yon bilang pasasalamat sa serbisyong ibinigay ninyo sa amin. Sana ay makatulong yon sa inyo at sana ay maging maayos ang pamumuhay ninyo. Ang sabi pa ni Don Pamphilo. Matapos noon ay pansin ko ang kalungkutan sa mukha ng mag-asawa papadudot. Marahil ay totoong naging mahirap sa kanila ang desisyon na yon. Ngunit syempre sino ba naman sila? Nanay at ang iba pang mga kasamahan niya. Para tumutol sa desisyon na yon. Hindi malinaw na natukoy kung ano ang dahilan ng biglang paglipad nila patungo sa Amerika. Nakontento na lamang ang karamihan sa dahilang ibinigay ng Don. Natitira na sila ang buong pamilya nila sa kanyang mga magulang. Nang dahil sa pangyayaring yon ay may ilang mga nagkalat ng chismis na baka nabaon na raw ito sa utang, na bankrupt o di naman kaya ay gumawa ng krimen at magtatago lamang. Pero lahat ng yon ay wala namang patunay. Papadudot isa si nanay sa pinakamalapit sa mag-asawa kaya naman kahit sa airport ay kasama kaming naghatid sa kanila. Mildred, ikaw ang kukontakin ko dito sa Pilipinas ha? At ipagkakatiwala ko sa inyo ni Ramon ang pagbabantay ng bahay namin, ang sabi ng donya kay nanay. Eh ma'am, wala naman ho akong telepono, paano niyo po ako makukontak? Tanong pa ni nanay dito. Binuksan nito ang maletang daladala at saka kinuha ang kahon na nasa loob noon at inabot ang mga yon kay nanay nang walang sinasabi. Ano po ito Donya Elisa? Nagtatakang tanong ni nanay. Nakabalot pa kasi yon kaya walang ideya si nanay kung ano ang nilalaman ng kahon. Buksan mo, ang utos pa ni Doña Elisa. Matamang kaming nakatitig ni tatay doon habang binubuksan ni nanay ang kahon at gano'n na lamang ang gulat ni nanay nang makita ang laman nun. E para sa akin po ba ito? Tanong ni nanay. Oo, cellphone yan. May kasama ng SIM card sa loob. Magpapadala ako ng pera sa money remittance, kinsenas katapusan. Sahod ninyong mag-asawa sa pagbabantay ng bahay namin. Ikaw din Matthew ha, tulungan mo ang nanay at tatay mo sa pagbabantay. Susweldohan ka rin namin at ikaw naman Mildred, gagamitin mo ang cellphone na yan para makipagpalitan ng mensahe sa akin para i-update ako sa mga nangyayari. Te-text na lang kita kapag uh, nakakuha na kami ng roaming number, okay? Isa ka sa mga nagustuhan kong kasambahay at nanilbihan sa amin. Masarap kang magluto at naalagaan mo ng mabuti ang mga anak ko noong bata pa sila. Bukod doon eh magaan ang kamay mo sa mga halaman ko Mahabang sabi ng donya. Mahal ho yata ito. Tanging naisagot ni nanay. Totoo naman kasi ang lahat ng sinabi ni Donya Elisa. Mahal nga pero kulang pa yan sa ilang taon ang magandang serbisyong naibigay mo sa amin. Pero Donya Elisa, hindi naman ho ako humihingi ng kapalit sa mga yon. Isa pa pa'y nababayaran nyo naman ho kami ng tama ni Ramon. Paliwanag pa ni nanay. Oo nga pero napamahal na kayo sa amin, sagot nito. Oo nga po Yaya Mildred, turan pa ni Ate Janice at naglakad ito patungo kay nanay at saka ito yumakap sa kanya. Na siya rin namang ginawa ni Ate Jasmine at Jana. Naku maraming salamat sa inyo ha. Hindi naman ako nahirapang alagaan kayo dahil hindi naman kayo naging pasaway kay Yaya Mildred ang puri pa ni nanay sa mga ito. Kuya Matthew, sorry kung naging masama ako sa iyo ha. Bigla ay sabi ni Jana at saka tinungo ang kanyang ulo. Napangiti naman ng mag-asawa pati na ang mga kapatid nito dahil sa sinabi niyang yon. Wala yon Jana. Naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan mo. Sagot ko pagkatapos ay ginantihan ko rin siya ng ngiti. Papadudot matapos ng tagpong yon ay may iniwan pang mensahe sa amin si Donya Elisa patungkol sa bahay. Alagaan ninyong mabuti ang bahay ha. Huwag ninyong hayaang may ibang tumira doon at hanggat maaari ay kayo na lang. Ang sabi pa nito. Napakunot ang noo ko sa sinabing yon ng Donya at naisip kong wala naman na talagang titira doon dahil sa Amerika na nga sila, mamamalagi at pababantayan na lamang sa amin ang bahay. Naisip kong baka nagbibiro lamang siya at ipinagkikibit balikat ko na lamang yon. Kinabukasan din paglipad ng mag-asawa kasama ang kanilang mga anak patungong Amerika ay nagsimula na nga ang pagbabantay namin sa bahay na yon. Sa umaga kami ni nanay ang naroon at sa gabi naman ay si papa. Ang bayad ng mag-asawa kay nanay at tatay ay tig limang libong piso habang sa akin naman ay 2,500 na iniipon nila nanay para sa aking pag-aaral. Oo Papa Dudut, ganun ang presyo at napakalaking halaga na noon para sa amin sa probinsya. Kaya nga noong kumalat ang chismis na nabankrupt ang pamilya nila kaya tumungo ng Amerika ay hindi po kami naniniwala. Isang umaga ay tinungo namin ni nanay ang bahay para magsimula sa pagbabantay nito. Tinangala ko ito habang pinagmamasdan ang kagandahan ng bahay na yon. Sadyang napakalaki. Luma man ngunit mababanaag pa rin ang pagiging matibay nito sa tagal ng panahon. Nga lamang kung dati ay makikita ang masiglang muka ng bahay ngayon ay wala na ito. Wala na ang dating sigla ng bahay papadudot dahil wala na ang ingay. Nakasiyahan lalo na at kapag may mga okasyon gaya ng birthday, Pasko, Bagong Taon at pagtitipon ng mga kasama sa bahay ng mag-asawa. Wala na rin yung karamihan sa kagamitang muebles dahil isinama yon sa pagbenta ng ilan sa ari-arian ng mag-asawang Don at Donya. Madilim na ang pasilyo papunta sa mga kwarto dahil pinutol na rin ang linya ng kuryente. Ibabalik na lang daw kapag nagbakasyon ng matagal ang pamilya ng mag-asawa Madali lang namang ibalik yon lalo't may pera naman sila. Ang sabi ng marami ay isang bahay na hindi natitirhan ay pinamamahaya ng mga kung ano-anong elemento at ligaw na mga kaluluwa. Dati ay hindi po ako naniniwala sa kasabihang yon. Hanggang sa ako na mismo ang makaranas isang tanghaling maalinsangan ng panahon. Pinakyat ako noon ni nanay sa dating kwarto ni Jana para linisin yon at walisan dahil masyado nang maalikabok. Bitbit ko sa aking kanang kamay ang walis tambo at daspan nang umakyat ako sa ikalawang palapag ng bahay. Sa kaliwang kamay ko naman ay isang timbang tubig at basahan na nakalublob na sa tubig na nasa timba. At dahil may kalumaan na at yare sa matitibay na kawayan ng sahig ay umiingit ito sa tuwing iaapa ko ang aking paa. Ganon din sa hagdanan. Nakakabingi ang katahimikan papadudot. Ang tanging marinig mo lamang ay ang huni ng mga ibon sa labas at paminsan-minsang pagtilaok ng manok. Kahit na tanghaling tapat. Nang makadako ako sa ikalawang palapag ng bahay ay kumatok muna ako sa pintuan ng dating kwarto ni Jana bilang pagalang. Ewan ko at nakita ko lang yon na ginawa ni nanay noon at ang sabi niya sa akin ay bilang paggalang daw yon. At pagkapaalam na ikaw ay tao at papasok ka sa loob ng kwarto. Nakakatakot kong isipin dahil wala namang tao sa loob. Gayon man ay ginawa ko pa rin at nang pihitin ko ang seradura ay tuluyang ko nang nabuksa ng pintuan. Kagaya ng sahig at hagdan ay umingit din yon. Yung tipo ng tunog na naririnig natin sa mga horror movies Kapag bumubukas ang isang pinto, ganun yon mailalarawan. Madilim ang kwarto at sadyang ang maalikabo. Kaya nang makapasok ako doon ay napabahing ako ng malakas. Agad kong binuksan ang bintana upang makapasok ang liwanag sa loob ng kwarto mula sa labas. Pagkatapos noon ay sinimulan kong iahon ang basahan mula sa pagkakalublob nito sa timba at piniga ko yon. Una kong pinunasan ng sahig. Nung isang linggo pa ito nalinis ni nanay kaya ngayon ay grabe naman ang alikabok. Nang mapigaan ko ang bimpo ay sinimulan ko ng ipunas yon sa sahig at ganun lang kadali na sumama ang alikabok sa basahan. Abala na ako sa aking ginagawa ng bigla akong may marinig na yabag ng mga paa na umakyat sa hagdanan. Inisip kong sinana yon dahil ang sabi niya sa akin ay aakyat din daw siya sa ikalawang palapag para tulungan ako kapag natapos siya sa kanyang ginagawang pagdidilig ng halaman sa hardin na nasa likod bahay. Patuloy lang ang naririnig kong yabag na mga paa habang ako ay naglilinis ngunit ang ipinagtataka ko papadudod ay ang tagal niyang makadako sa kwartong nilinisan ko Gayong may sampung baitang lamang ang hagdanan na madaling maakyat at bukod doon ay pag-akyat mo ay bubungad sa iyo ang kwarto ni Jana na kasalukuyang nililinisan ko. Saglit akong tumigil sa aking ginagawa para pakiramdaman ang yabag ng mga paa. Na nooy para nang naglalaro at maya maya pa'y tumigil yon. Nay, tukoy ko sa aking ina. Nay, ikaw po ba yan? Ulit ko pa ngunit wala akong natanggap na tugon mula sa aking nanay. Nang bigla ay nakarinig ako ng tunog nang nagwawali sa ibaba ng bahay. Pakiwari ko'y walis tingting yon base na rin sa tunog. Tumungo ako sa bintana para tingnan kung sino ang nagwawali sa ibaba. At nakita ko si nanay na naroon. Nililinis ang makalat na bakuran. Doon na ako nagsimulang kabahan papadudot. Tanghaling tapat noon ngunit nilukuban ako ng takot papadudot. Pabilis ng pabilis ang pagtibok ng aking puso. Muli ko narinig ang yabag ng mga paa at nilingon ko ang aking likuran ngunit wala akong nakita. Nang bigla ay humampas ang pinto at sumarayon. Agad kong tinakbo ang pintuan at pinihit ang seradura. Akala ko'y makukulong na ako sa loob ng kwarto na yon ngunit mabilis ko lang nabuksan ang pinto. Bago pa man ako makababa ay isang babaeng nakaputi ang aking nakita. Ngunit sa saglit na pagkisap ng mata ko ay agad din niyong nawala. Hindi ko na tinapos ang aking ginagawa sa sobrang hilakbot papadudot. Alosli pa rin ko ang pagbaba ng hagdan habang mabilis pa rin tumatambol ang kaba sa aking dibdib. Nanginginig kong tinungo ang kinakaroonan ni nanay. Nay! Nay! Tawag ko at batid kong narinig niya ako ngunit hindi niya ako nililingon. Eh o anak, nalinis mo na ba yung pinapalinis ko sa'yo? Tanong nito habang patuloy sa pagwawalis ng mga kalat. Nay, hindi nga po eh, pag-amin ko. Ha eh bakit? Noon din ay napatigil siya sa kanyang ginagawa at nilingon ako. Eh bakit namumutla at hinihingal ka? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong nito. Umugot ako ng isang malalim na hininga bago ako sumagot. Nay, hindi po ba ang sabi ninyo sa akin ay aakyat kayo para tulungan ako kapag natapos kayo sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin? Tanong ko dito. Oy, oo, bakit? Tanong niya pabalik. Eh kasi nay, sambit ko. Eh kasi nga ano, tura niyang tila naiinip sa pagbiting ko sa aking sasabihin. Kasi nay, nakarinig po ako ng mga yabag ng paa sa hagdanan habang pinupunasan ko ng basang-basahan ang sahig ng kwarto. Akala ko po ay kayo po yun, paliwanag ko. Tapos, tanong ni nanay. Tapos po, hinintay ko kayo na makapasok ng kwarto. Kasi nga po akala ko kayo yung naglalakad paakyat pero wala kayo. Kahit patuloy ko pa rin naririnig ang mga yabag. Tapos nung sumili po ako sa bintana, nang makarinig ako ng nagwawalis dito sa babae, eh, nakita ko po kayo. Hindi pa doon natapos na eh kahit na mainit ang panahon at walang kahangin-hangin ay bubagsak pong pasara ang pinto. Pinto Napaka-imposible din po na sumarayon ng dahil lamang sa hangin. Mabigat po ang materyales na ginamit sa pinto na hindi ba? Bukod pa ron ay eh, may nakita akong babaeng nakaputi ngunit sa pagkisap ng mata ko ay nawala din po siya sa paningin ko. Tuloy-tuloy kong pagkukwento sa kanya. Ganun ba? Abay Diyos ko! Napaantanda si nanay sa ikinuwento kong yon. O sige bukas na natin ipagpatuloy ang paglilinis doon. Tatapusin ko lang ito Hintay mo na ako dyan at maya maya ay umuwi na tayo sa bahay para makapananghalian. Saad pa ni nanay. Opo nay, agad kong pagtalima sa kanya. Lumipas ang ilang pang mga araw na maging sila nanay at tatay ay nakaramdam na rin ng mga kababalaghan sa bahay na yon. Gaya na lamang ng isang hating gabing Nagkukumahog si tatay na buksan ang pinto ng aming bahay galing sa bahay ng mag-asawa. Dahil siya ang nakatoka sa gabi. Madalas siyang sa sala ng bahay natutulog dahil doon siya nakahanap ng komportableng pwesto. Naglalatag siya doon ng banig at doon din nagpapahinga sa buong magdamag. Kilala ko si tatay Papa Dudut. Matapang po siyang tao man ay naniniwala siya sa mga elemento dahil kilalang manggagamot ang lolo ko na kanyang ama na ilang taon nang nakakalipas ng mamaalam. Sabi ni tatay halos bumagsak na ang talukap ng kanyang mga mata sa sobrang antok dala na rin ang pagod papadudod. Gaya ng nabanggit ko ay wala ng kuryente ang bahay simula nang umalis na ang pamilya na may-ari noon. Kaya naman kandila na lamang ang nagsisilbing tanglaw ni tatay ng mga oras na yon. Ilalapat na niya sana ang hapon niyang katawan sa banig na nakalatag sa lapag nang makarinig siya di umano. Ang mga bata naghahagik-hika na sinundan ng mga yabag ng paang nagtatakbuhan. Lubos niyang pinagtaka yon papadudot. Napabangon siya mula sa pagkakahiga at ang sabi ni tatay ay nawala ang antok niya't otomatikong nagtayuan ang kanyang balahibo. Paulit-ulit niya pang narinig ang takbuhan hanggang sa tumigil ito. Ang kwento pa sa amin ni tatay ay paunti-unting lumakas ang kabag sa kanyang dibdib. Tinungo niya ang lugar kung saan siya nakakarinig ng mga yabag ng paa at bumulaga daw sa kanya ang isang babaeng nakaputi. Mabilis lang halos at kisap mata at bigla rin po itong nawala. Doon ay tuluyang nang hilakbod si tatay kaya't napatakbo siya palabas ng bahay. Mula sa mahimbing na pagkakatulog ay narinig kong kumakatok na si tatay sa pinto kaya't agad ko siyang pinagbuksan. Hindi naman kalayuan ang bahay namin sa bahay ng Don at Donya kaya't mabilis lamang na nakauwi si tatay. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni nanay. Ingal kabayo si tatay kaya't iginaya siya ng paupo ni nanay palapit sa lamesa. Doon siya nagsimulang magkwento ng nakakakilabot niyang karanasan. Noon din ay nagsimula na si nanay na magkwento sa kanyang napagdaanan minsan naglilinis siya ng mga kwarto. Ibag din ang paa ng mga batang naglalaro ang kanyang narinig at isang babaeng nakaputi rin ang kanyang nakita. Kung pagtatagniin ang aming mga karanasan ay pare-parehas lang ito at sa pakiwari ko'y iisa lamang ang mga kaluluwang nagpapakita sa amin. Hindi naman namin magawang iabandona lamang ang bahay at sabihin sa mag-asawa na kaya hindi na namin ito kayang bantayan ay dahil sa mga kaluluwang nangangambala sa amin. Iniisip nila nanay at tatay na baka hindi maniwala ang mga ito sa dahilang yon. Bukod doon, ang pagbabantay ng bahay ang tanging source of income namin kaya wala kaming nagawa. Kung hindi ang magtiis sa mga kababalaghang nararanasan namin. Papadudot lumipas ang linggo at buwan. Nang bigla ay umuwi ang mag-asawang Don at Donya sa aming probinsya. Don Pamphilo, Donya Elisa, bati ni tatay nang makita ito sa tarangkahan ng kanilang bahay. Bakit hindi ho kayo nagsabi na uuwi kayo? Sana ho ay napaghandaan namin ni Ramon ang sabi pa ni nanay. Ayos ng Mildred Ramon. Biglaan lang din ang pag-uwi namin dahil may kailangan kaming ayusin ang mga papel sa pagbenta ng mga ari-arian. Bukas na bukas din ay tutulak muli kami pabalik ng Amerika. Tugon pa ng mag-asawa. Nakita ko naglabas ng kahon ng sigarilyo si Don Pamphilo sa kanyang bulsa at tinaktak ito para makuha ang isa. Sa kabilang bulsa naman ay kinuha niya ang kanyang lighter at saka sinindihan ang sigarilyo na hawak niya. Tinakpan pa niya yon upang hindi mamatay ang sindi. Maganda pa rin ang bahay ah, ang sabi nito sabay buga ng usok. Hindi po namin pinapabayaan, sagot ni Papa na may malaking ngiti. Salamat sa inyo ha. Ang wika pa ni Donya Elisa. Wala ho yun. Tungkulin po namin na iminti na ang bahay. Sagot naman ni nanay. Teka nga po pala. Nasaan po ang mga anak ninyo? Siguro he malaki na si Jana at napakagandang bata no. Pati na rin si Janice at Jasmine. Siguro ay mga may nobyo na ang mga alaga ko. Segunda pa ni nanay. Nagkatinginan na mag-asawa nang sabihin yun ni nanay at napansin kong bahagyang nalungkot ang kanilang mga mata. Pumasok tayo sa loob at may sasabihin kami sa inyo. Anyaya nandoon na agad naming ginawa. Sa balkonahe sila nag-usap at doon lang napansin na mag-asawa ang presensya ko. Naku, tingnan mo nga naman oh, napakagwapo nitong si Matthew. Binatang binata na. Malumanay na sabi ni Donya Elisa. Sana'y malaki na rin si Jana ngayon, gaya mo. Nalungkot ang Donya nang sabihin niya yon. Mawalang galang na po Donya Elisa, ano po bang ibig ninyong sabihin? Makuryosidad na tanong ni tatay. Nakita kong niyakap ng Don ang kanyang asawa bago ito muling nagsalita at magsimulang magkwento. Ilang buwan nang tumula kami papunta ng Amerika ay nagkasakit ang bunsong anak namin na si Jana. Nagkaroon siya ng cancer sa baga. Inilaban namin siya at gumastos kami upang humanap ng espesyalista sa Amerika ngunit hindi na kinain ang katawan niya at tuluyan na siyang namaalam. Pagkukwento ng donya at saka tumulo ang mga luha sa magkabila nitong mga mata. Ho, gulat na sabi ni nanay. Diyos ko, sambit naman ang tatay at saka nagpalatak. Oo Mildred Ramon, Patay na ang bunso namin ni Panfilo. Ang sabi pa ni Doña Elisa. Ikinakalungkot po naming malaman ang nangyari kay Jana, Doña Elisa at Don Panfilo. Sabi ko nang nakikiramay sa kanila. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang ihatid namin siya sa kanyang himlayan sa adpa ng Don. Papadudot matapos ng usapan na yon ay naisingit ng tatay sa kwentuhan ng mga kababalaghang naranasan namin. Doon namin nalaman na totoo pala ang kwento-kwento noon na nagmumulto ang kapatid ng Don. Itinanggi lang nila ito sa marami dahil ayaw nilang maging simbolo ng katatakutan ang kanilang bahay. Simula raw nang mamatay ang kapatid ng Don at ang kambal na anak nito ay nagsimula na ang pagpaparamdam. Ayon pa sa kanila, ang dating kwarto ni Jana ay kwarto ng namayapang kapatid ng Don na madalas ding paglaruan ng anak nitong kambal. Sabi ng mag-asawa ay nag-decide silang umalis at tumira sa Amerika dahil sa mga huling araw nila sa Pilipinas ay madalas na raw na nakikita ni Jana sa kanilang bahay ang kambal niyang pinsan na naaksidente at pati na rin ang nanay nito na kanyang tita Lucille, kapatid ni Don Pamphilo. Isa pala yon sa mga dahilan kung bakit sila umalis sa bahay. Naging sinasabihan ng mga ito si Jana na isasama siya at maglalaro sila sa magandang lugar. Lalo na at kapag sinusumpong na ng malalang hika si Jana. Nakakakilabot papadudot. Napapaisip tuloy ako kung alam ba ng mga multong yon na mawawala sa murang edad si Jana. Sila ba ang mga magsisilbing sundo sa bunsong anak ng mag-asawa? Bakit sila nananatili sa bahay? Aware na kaya sila na kaluluwa na lamang sila? Sila din ba ang mga batang multo? At babaeng nakaputi na minsan naming nakadaupang palad sa bahay? Sa huli kong katanungan na ito, marahil ang sagot ay oo. Matapos ng usapang yon ay agad ding umalis ang sina Don Pamphilo at Doña Elisa kinahapunan upang puntahan ang bagong magmamayari ng kanilang lupain at iba pang ari-arian liban sa bahay. Sa isang hotel na raw sila sa bayan magpapalipas ng gabi at agad ding bibili ng tiket upang bumalik sa Amerika kinabukasan. Sa kasalukuyan ay binabantayan pa rin namin ang bahay papadudot at paminsan-minsan ay umuwi ang mag-asawa kapag may kailangan silang lakarin na kung anumang mahalagang bagay kasabay ng kanilang pagbabakasyon. Nagsuhestyon si tatay sa mag-asawa kung maaari ba nilang pabasbasan ang bahay kahit na nabasbasan na ito noon at pumayag naman sila. Gayon man ay paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin kami ng presensya ng spiritong naninirahan sa bahay. Ngunit naisip ko rin na kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakahanap ng magandang trabaho ay mag-iipon ako ng perang pangnegosyo upang hindi na kami magbantay sa bahay dahil tumatanda na rin ang aking mga magulang at kailangan na nilang magpahinga mula sa pagtatrabaho. Hanggang dito na lamang ang liham ko papadudod at naway nagustuhan po ito ng marami ninyong mga listeners. Magandang gabi at maraming salamat po. Lubos na gumagalang Matthew. Sadyang ang uh, buhay ay puno ng misteryo. Marahil ang mga kaluluwa na nasa bahay na binabantayan ninyo ay nananatili doon dahil minsan nila yung naging tahanan. Sa mga ganyang pagkakataon Matthew, ang pinakamainam na gawin ay alayan sila ng mataimtim na dasal upang tuluyan na silang matahimik Muli magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga Laging may lungkot at saya sa papadudod stories Laging may karamay ka Mga problemang kaibigan Dito ay pakikinggan ka Sa papadudod stories kami ay iyong kasama Dito sa